บุ๊กทูสิบห้าจูโกผลไม้และอาหารคม果物ฮิ品ดิฉันมีสตรอเบอรี่いちごがありますดิฉันมีกีวีและแตงโม キウイとメロンがあります。ดิฉันมีส้มและเกรฟฟรุตオレンジとグレープフルーツがあります。ดิฉันมีแอปเปิลและมะม่วงリンゴとマンゴーがあります。ดิฉันมีกล้วยและสับปะรดバナナとパイナップルがあります。 ดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้私はフルーツサラダを作りますดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้ง私はトーストを食べますดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนย私はバタートーストを食べます ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยม私はバターとジャム付きトーストを食べます。ดิฉันกำลังทานแซนด์วิช私はサンドイッチを食べます。ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียม私はマーガリン付きサンドイッチを食べます。 ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียมและใส่มะเขือเทศ私はマーガリンとトマトのサンドイッチを食べます。เราต้องการขนมปังและข้าว私たちはパンとお米が必要です。เราต้องการปลาและสเต็ก私たちは魚とステーキが必要です。 เราต้องการพิซซ่าและสปาเกตตี私たちはピザとスパゲティが必要です。เราต้องการอะไรอีกไหม他に何がいりますかเราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุป。スープ用に人参とトマトがいります。